li malfermis la horizontoin de poesio. Ni ne raitas lasi che la iaro 2021 forpasu sen omaggio al homo quiu amplexigis la horizontoin de tio quion oni nomas poesio. Charles Baudelaire nascidis antau precise ducent iaroi, cae shaine, en citiu lia jubileo, line estis suffice rememorata cae omagiata ciel li meritas. Tamen, oni certe povas consideri lin la enconducinto de la moderna concepto pri poesio. Dum longa tempo la homoi identigis citiun spetson de literaturajo al rimoi metrico cae aliei parnasai reguloi. Nome, gi estis constante vestita per uniformai costumoi cae ofte destinita al transdono de edifai, virtai, diafane belai cae altai idealoi. Tia poesio devenis de la Parnaso, la logeio de Apollono cae la Musoi. Ien, en la revoluciema decnaua iarcento, ecaperis contestema homo, quiu pledis che la vera poesio trovigas en la subiectivetso de sentoi cae simboloi, ne ciam submetitai alla tradiziai moralo cae estetico. Li malcovris che en la suferanta, turmentata dubo plena, malcohera spirito de la ordinara homo trovidias la plei autentica formo de poesio. Famigis lia verso quiu resumis liaen humanismaen sintenoin. Hipocrita legando, mia simila, mia frato. Dum sia vivo, Baudelaire s'indonis al dibocciado, al decadensae condutoi, al vino, al erotico, caec al satanismo. Dio creis bildon de malbenata hom figuro. Sed la forte de liei versoi estis tier impona, che li estas considerata, quiel la iniziatinto de nova literatura scolo, la simbolismo. La cefa traito de citiu maniero concepti poesion trovigas en la percepto de la realo. Plei gravas la subjektiva rigardo cae la nerectai ideoi, kiwi nascidjas en la menso, ol la concretajoi. Li clopodis unuigi la exteran mondon cae la internan universon de la artisto la obiecton cae gian essenson. Per la sentumoi oni attingu la transcendon. Baudelaire mortis relative iuna, nur quardec sesiara, fisice consumita. Lia vivstilo certe ne estis exemplo dona, sed lia contribuo al poesio cae aliai artoi conducis la mondon al modernismo. Lia plei fama poemo, La Albatro, finigas per versoi, kiwi perfecte esprimas lian comprenon pri artisto. La poeto similas la princon de la nuboi, kiu alfrontas tempeston, kai ridas pri sag pafisto. Lassita sur la grundo, meze de mocoi, Giai flugiloi de giganto, malhelpas che gi piediru. En Esperanto trovigia straducoi de liae duce fvercoi, la floroi del Malbono, cae la spleno de Pariso.